متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم الخلوق يبيقنا جمر السياق وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد To je bila prva razlika, draga braća. Dakle, Kur'an je čitav sahih, jel da? A dok među kuci hadisima imamo slabe, izmišljene, hasan, sahih, predaj i tako dalje. Druga razlika, Kur'an je čitav prenesen mutevatirom, što nije isti slučaj sa kuci hadisima. Govorili smo o mutevatir predajama. Kur'an je čitav prenešen mutevatira. To nije isti slučaj sa kuci hadithima. Sljedeća razlika. Kuci hadisi se ne mogu učiti u namazu. Dalje? Ne možemo da spomenemo, pošto je jako razilaženje, veliko razilaženje među islamskim učenjacima oko dodirivanja, dakle, mushafa osobi koja je koja je dakle džunubi. Ako je džumhur, većina i sva četiri mezeva i ogromna većina islamskih učenjaka na stavu da to nije dozvoljeno. Na stavu da to nije dozvoljeno, imamo i učenjaka koji smatraju da je to dozvoljeno. Zato dogodi razilaženje da ostavimo ono u čemu postoji razilaženja, a pored toga što je to razilaženje, tako reći, nama. Drugo, dakle, za, kada čitamo Kur'an, za svaki har, Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo da imamo koliko? Deset. Elif, ja ne kažem elif, la mim harf, već je elifun harf, lam harf i mim harf. Poznat hadis kod tirmizije, koji je tirmizije ocjenio kao hasanun sahih. Kao hasan sahih. Dakle, za učenje Allahove knjige se prenosi, se spominje posebna nagrada. Možete tako da zapišete. Za učenje Allahove knjige se spominje posebna nagrada. Možete u zagradi kao napomenu hadis kojeg bilježi tirmizi da ga ne citiramo, pošto je inša Allahu ta'ala svima vama dobro pozna. Možete ostaviti mjesta, pa ko hoće može da nakon toga da zapiše. Na, to je dakle ucijeljen. Imamo još neki drugi razlika. Dakle, kod Kur'ana je, su i riječi i značenje od Allaha subhanahu wa ta'ala, dok kod hadithi il-Qudsija značenje od uzvišenog Allaha, a riječi su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, Kur'an je došao sa tahaddijem, sa izazovom u smislu da je Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anom izazvao nevjernike da dođu da načine, napišu nešto slično Kur'anu pa je najprije Allah subhanahu wa ta'ala zatražio od njih da dođu sa knjigom sličnom Kur'anu pa nisu bili u stanju pa je Allah subhanahu wa ta'ala zatražio od njih da dođu sa deset sura pa i to nisu bili u stanju pa Allah subhanahu wa ta'ala traži od njih, izaziva i da dođu sa jednom surom, sa jednim majetom, pa i to nisu bili u stanju, pa im Allah subhanahu wa ta'ala na kraju kaže قُلْ لَوْ اِجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَيَأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ kada bi se i džinni i ljudi sakupili da dođu sa, poput ovo, sa knjigom poput ovog Kur'ana ne bi bili u stanju وَلَوْ ba'duhum li ba'din zahira pa makar jedni drugima pomagali. Zanimljivo da su neki od Kurejša, draga braća, pokušali da sastave nešto slično Kur'anu. Pa je od, od, jedan od njih pokušao tako nešto, pa je sastavio El fil, wama adrake mel fil, lehu uzunani, wazeilun tawil, što bi u prijevu znači kaže slon, i šta je slon, i šta znaš ti šta je to slon, on ima dva uha, i, i, i rep, dva dugačka uha, i rep, i tako dalje, i tako dalje. Na. To je dakle razlika između između hadisa al-Qudsija i Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'ana. Taj, mi braćo, u cilinu smo završili sa onim što smo planirali da pređemo iz Mustalahu al-Hadid. Dakle, uzeli smo one najvažnije stvari, najbitnije stvari koje bi inša Allahu ta'ala trebali, trebali znati. Možda samo još da zapišemo na kraju definiciju ashaba i tabi'ina. Mi smo jednom bili spomenuli definiciju, ali nismo zapisali. Da spomenemo, dakle, definiciju ashaba. Ko je to ashab i ko je to tabi'in? Dakle, ashab, ashabom se smatra ona osoba koja je srela poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vjerujući u njega, zarez, i na tome preselila. Da takva osoba preselila na tome. Dakle, pod ovaj termin, draga braća, ne potpada ona osoba koja je srela poslanika za vrijeme njegova života, ali tada nije povjerovala u njega, pa povjerovala nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Takva osoba se ne smatra ashabom. Isto tako normalno ona osoba koja je strela poslanika, povjerovala u njega, a zatim nakon toga se odmetnula. I ta osoba ne potpada pod termin, dakle, ashabi, ashab. I tabi'in je, ili tabi'inom, se smatra svaka osoba, tabi'inom se, dakle, smatra svaka osoba, koja je srela nekog od ashaba u trenutku dok je bio musliman. Ne možda mu kažemo ovdje kao kod poslanika vjerujući u njega da ashabi nisu na poput poslanika, nego kažemo u tom trenutku kad bila muslima i kao takav preselio, dakle kao muslima i kao takav preselio. Kad je propis oni ashaba koji su odmetnili za vrijeme Ebu pa se poslije ponovo vratili Da. poslanika i odmetnili, ali se opet vratili su. Da. Nisu ni svi ashabi. Na. Nisu ni svi, dakle. Recimo neki. Da. Kogod. Kogod se, dakle, odmetnuo. Imalo je takvih primjera. Kogod se odmetnuo, pa vratio, prije toga je bio, da klasa vidio poslanika, da pretpostavimo, vidio poslanika, vjerujući u njega, pa se zatim nakon toga odmetnuo, pa ponovo vratio u islam, Allah, i on i dalje, i dalje se smatra ashabom. na On se dalje smatra, on se dalje smatra ashabom. Ako se pokajao, dakle, vratio, na. Dakle, mi smo za Allahovu pomoć rekli, braćo, uzeli one najvažnije stvari iz ove oblasti. Iz oblasti Mosalah od Haditha spomenuli smo ono što, smatramo, što smo smatrali da će vam trebati na termine na koje ovaj susrećete, na koje najlazite. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, nakon ovoga uzeti neku drugu oblast, inša Allahu ta'ala, wa qadda. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. E kulu kavli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa jazakum allahu khaira. يخرج شطأه رغم الجراد جري الحصاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد جري الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره ذوقوه يا قومنا سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع أسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا أسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي علي أخو الأحفاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجنادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفاد فاقتله طهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائر دائرة الفناء لعادي فاقتله طهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حق حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود